بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك مخاد نيكوكار باشه اون امام مخاد نيكوكار نباشه جهاد و جنگ پشت سر امرای خودمون فرض واجبه و ترک نمیشه و قسمت الفی و اقامت الحدود الى الائمه ماض اجرای حدود اجرای قصاص تقسیم فی و غنائم برمیگرده به ائمه مسلمانان امام مسلمانان حکم میکنه در اون کسی از ما اجازه نداره دست دزدی دزدی اومد خونه شد دوزی دستشو قد بکنه این اتفاق اهل سنت اعتقاد اهل سنته کسی اجازه نداره اجرای حدود بکنه مگر با رجوع به ولی امر ولی امری داشته باشه رجوع بکنه با اون لی ان یطعن علیهم ولا ينازعهم کسی هم اجازه طعن در حکام نداره اجازه شوروندن بر علیه اونها نداره هرچند گناه مرتکب شدن دچار فسق شدن حق خروج بر علیه اونها و تشویق به خروج بر علیه اونها نداریم لیس لاحد ان یفعل چرا از کجا گرفت امام احمد فرمودی رسول الله اذا اردت النصيحه لذي سلطان فلا تبده علانيه نصیحتی داشتی علنیش نکن بعد دیگه رسول الله دستش رو بگیر در یک گوشه نصیحتش بکن نصیحت سره نه اینکه نصیحت بیاد علنی باشه و این کار علنی باشه و مردم را به شورش فرا بخونیم رسول الله صحابه هم میگن بایعنا رسول الله صلی الله علیه و علی السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره با رسول الله بیعت کردیم سمع و طاعت در خوشی و ناخوشی در بدی و خوبی و الا ننازع الامر اهله منازعه نکنیم خودمون رو برتر از اونها ندونیم و این بغو علینا هرچند که بغی بکنن هرچند که به ما ظلم بکنن و ان نقول نکنیم بیعت رسول الله این حدیث متفق علیه که از حدیث عباد بن صابت که میگه بایعنا رسول الله و این بغوا رسول الله بهشون بیعت میگرفت با این حرفا بیعت بکنید روی سمع طاعت هرچند بر شما بغی بکنن ظلمتون بکنن و ان نقول بالحق حيث ما كان حق را بگیم حق مقیده کجا بگیم جاش اذا اردت النصیحه اگر برای سلطانه پیش سلطان نه پشت سر سلطان ان نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومة لائمة کسی جز خدا نترسیم حق را بگیم ولی جاش نه با شوروندن نه با قیام قیام قولی و قیام عملی ولا ينازعهم منازعه نكنه نکنه و دفع الصدقات الیهم جائزه نافذه من دفع إليهم اجزأت عنه برا كان او دفع صدقات زکات اگر مامورینی رو مشخص کرد برای زکات گرفتن وظیفمونه که زکات به اون امام بدیم میخواد خوب باشه یا میخواد بد باشه میخواد متقی باشه متقی نباشه نمازم باید پشت سرشون بکنیم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم توسيه كذا امام ابن ابي العز الحنفي ده شرح الطهابي میگه وقد دلت نصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه ان ولي الامر وامام الصلاه والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقه يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاشتباه بعد ما استدلال ممكن في حديث رسول الله يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم نماز براتون میکنن شما وظیفتون پشت سرشون نماز بخونید وإن اخطأوا فلكم عليهم أجر اشتباه کردن أجر اشتباه کردن اجتهاد کردن اشتباه کردن بر خود بر علیه خودشون و برای شما نماز محسوب میشه و جای دیگه رسول صلی الله علیه و سلم فرمان سيكون عليكم مرا يؤخرون الصلاه فادوا الصلاه في وقتها ثم ادوها معهم ائمه شاید بیان نماز را به تاخیر ظهر در وقت عصر بخونن شما نماز را سر وقتش بخونید با اونها هم بخونید فانها لكم نافله برای شما نافله حساب میشه نافید در امر نمازه و امام احمد میگه ترک نماز کفر اگر وقت ظهر را تأخیر انداخت به وقت عصر ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر نماز را هم به تاخیر انداختن و خارج از وقتش خوندن تو در وقت خودش بخون نکن فعل کفره از نظر امام احمد هم کفر اکبره ولی که با این وجود نماز خودت را بخون و اونها هم بخون و این اخطأ فلکم و علیهم گناهشون به خودشون تو وظیفت این گناهه تو وظیفت وظیفت چیه سمع و طاعت کردن اطاعت کردن از اون امام خاطر همین گفتم من قبلا اشاره کرده امام احمد میگفت کسی که بگه قرآن مخلوقه کافره مطلقش ولی که حاکم ولی که مأمون و معتصم و واثق را تکفیر نمیکرد هرچند قائل به چی بودن قائل به خلق قرآن بودن و امام احمد را شلاق دادن که بگه قرآن مخلوقه ولی با این وجود امام احمد دست از ساعت اومدن گفتن نگاه کن این کف داره میگه این علما رو داره میکشه ظلم دیگه بالاتر از از این امام احمد گفت اصلا دست بکشید این حرفا رو نزنید نمیدونم نصیحتشو میکرد نصیحت امام احمد اگر بحث شد من میخونم چون نصیحت امام هم طولانیه همه را ساکت میکرد همه را سرد میکرد در اینکه قیام بر و شورش بر علیه اون حکام نشه هرچند قائل به کف بودن چون فرق بین اطلاق و تعین عذر به جهل ما داریم بله فعل کفره ولی فاعل قرار نیست که کافر بشه چون شاید جاهل نمیدونه مثل گفتم اون شخصی که از شدت قباله اشتباه کرد مثل حاتم نمیرتعی که اشتباه کرد قرائن دلالت بر این میداد که دلالت بر این میداد که نفاق اکبره امام شافعی هم میگه قرائن دلالت بر این میده که عملش بر علیه اسلام بود قرائن دلالت بر این میداد که بر علیه ها اومد نامه نوشت به مشرکین که رسول میخواد حمله بر بشه بر شما بر علیه مسلمانان نوشت کمک گرفت از مشکین قریش برای چی برای نجات خانوادهش بعد عمر بن خطاب میگه دعلی رسول اضرب عنق بذار گردنش بزن میگه رسول نه بذار خودش حرفشو بزنه امام شافعی رحمه الله میگه رسول بهش اجازه داد حرف خودش رو چون شاید عذری داشته باشه چند که میگه عذرش شاید زشت باشه امام شافعی رحمه الله میگه و زشتر از اونم احتمال داشته باشه ولی که چون احتمال داره به خاطر دنیا انجام داده نه به خاطر بحث دینی نه به خاطر دین فروشی دین فروشی نبود خودش اومد گفت یا رسول الله شما همه خانواده و کس و کار داشتید من کس و کاری اونجا نداشتم ترسیدم مال و دار و ندارم و خانوادم اونجا زیر پا له ورده بشن حق حقوقشون مال بشه خواستم خانوادم رو نجات بدم خانوادم کسی نداشتن هدفم دنیا بودن خودش هدف مشخص میکنه امام شافعی میگه میگه این عذر زشتیه نفاقه عذر زشتیه ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و عذرش رو پذیرفت و غیر ممکنه که اینجا عذرش در مقابل کفر اکبر باشه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل حاطب چی گفت گفت يا عمر وما أدراك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم ای عمر از کجا میدید خدا نگاه اهل بدر کرد به خاطر اون عملشون گفت برید گناهاتون همه بخشیدم اگر اینجا کفر اکبر بود هیچ وقت بخشش در مقابل کفر اکبر واقع نمیشد پس حاتم بعد حاتم ای بلتعه اینجا دچار نفاق عملی شده بود دچار گناه کبیره شده بود بخاطر همین رسول او را بخشید و عذرش را به خاطر دنیا قرار بر این نیست که کسی از مشرکی کمک میگیره کسی بر علیه مسلمانان قیام میکنه قرار بر این نیست که چی قرائن بگیم دلالت میده که چی قرائن بگیم دلالت میده که این کفرش کفر اکبره و نفاقش نفاق اکبره اسلام را دوست داره و بر علیه اسلام خودش حاطب چی گفت یا رسول ما فعلت ردتا عن الاسلام من نه به خاطر ردت نه به خاطر رضایت بر کفر این کار انجام دادم بحث دنیاست کسی نداشتم کس کاری اونجا نداشتم پس بحث بحث خیلی مهمیه در بحث حکام و در بحث اشخاص و افراد که ما عجله و تسرع به خرج ندیم در تکفیرشون شاید شخص عذر داره عذر به جهل داره عذر به اشتباه داره مکره. شاید هم عاجزه شاید چیزی بهش نرسیده قال رحمه الله و صلات و صلاة الجمعه خلفه و خلف من والله پشت سر خودش و کسی که نائب از خودش باشه جائزه باقیه تامه رکعتین من اعداهما فهو مبتدع نماز جمعه پشت سر امام یا جانشینش یا کسی که از طرفش مسئولی که نماز بکنه دو رکعته و بس کسی بیشتر از دو رکعت خون مبتدعه آثار رسول الله و سنت رسول الله تتار کل الاثار مخالف هنوز رسمه پیش شافعی ها هنوز رسمه دو جمعه که تموم شد چهار رکعت جائزه باقیه تامه رکعتین من اعادهما فهو مبتدع اعادهم کنن من اعادهما کسی اعادش کرد یعنی بیاد دور رکعت دماز جمعه رو بخونه بعد بیاد دماز ظهر هم بخونه که چی به این شبهه که چی اون امام مسلمان نیست یا با شبهه کافره بیاد نمازش اعاده بکنه حق اگر کسی اعاده کرد بدعتی در دین آورده تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إن أصلا جمعة چیزی نداره چون اصلا نیت جمعه رو نداشته إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة سنة إنك که سر هنا نماز بخونه و دیانتش بر این باشه که اون نماز کامله لا یکن فی صدرک من ذلك شک شکی هم نداشته باشه ومن خرج على امام من ائمه المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه ماتة ميتة جاهلية بل بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بیع مات فميتته میتة جاهلیه امام امیر المؤمنین هست بیاد شخصی برای خودش بیعت بگیره خارج خروج خروج بکنه بر علیه اون حاکم چه بر وجه غلبه باشه بخواد غلبه بکنه چه غلبه نکنه این شخص خارجیه این شخص خارجی خروج کرده و من خرج علی امام من ائمه المسلمین وقد كان الناس اجتمعوا عليه و مردم مجتمع شدن بر اون در خلافتش مثل قضیه عبدالله بن زبیر که پیش و اقروا له بالخلافه وجه كان بالرضا او بالغلبه چه با رضایت چه با غلبه یعنی اگر امامی از ائمه مسلمین به خلافت رسید با زور یا با رضایت یا مردم خودشون خواستن خلیفهش کردن یا با زور اومد غلبه کرد اگر غلبه کرد یا مردم راضی شدن وظیفه ما سمع طاعته اگر ام مستقر شد اگر ام مستقر نیست مثل الان قضیه ابوبکر بغدادی و دولت داعش در عراق که هنوز در تنازع امری مستقر نشده حکومتی و کسی هم قبولشون نداره جنگ بین مسلمان ها اون هست و بین خودشون هم در جنگ و جدال بین جبهه نصره و داعش اونجا استقراری نیست اینجا اگر مستقر شد اجتماع شد وقد كان الناس اجتمعوا مردم همه اجتماع کردن جمع شدن مردم همه راضی شدن یا غلبه کرد مردم به کراهن هم پذیرفتن اونجا هست که اگر کسی بر علیه اونها خروج بکنه اون شخص اومده صف مسلمان ها را خراب بکنه اون شخص اومده اون افتراق بکنه در دین و اشتقاق و شق در این و شکاف در دین ایجاد بکنه و در میل مسلمان ایجاد بکنه و مخالفه با آثار از رسول الله صلی الله علیه و که دستور داده که از امیر از امیر مؤمنان سمع و طاعت بشه حنبل ابن اسحاق نقل میکنه در ولایت واسق عباسی که قائل خلق قرآن بود میگه های بغداد جمع شدن نزد امام احمد فقالوا يا ابا عبد الله هذا الامر قد تفاقم وفشى بحث اظهار خلق قرآن امام احمد گفت ما تريدون چی میخواهید قالوا ان نشاورك في ان لسنا رضا نرضى بامرتي ولا سلطان ما راضی نیستیم به خلافتش بعد امام احمد بيجي فناظرهم بقول هم مناظره كانت بفقهاء بغداد فقال لهم عليكم بالنكره في قلوبكم انكار بكم در قلبكم ولا تخلعوا يدا من طاعه دس الطاعه نكشي شو الكفر بواحد شو حتى يجي يقول القران مخلوق بنظر احمد خلق القران قائل قائل بخلق القران كافر بدي كان عذر بالجهل بينهم ميلاد ولا تشقوا عسى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبه امركم واصبروا نگاه عاقبت کار خودمون سوریه رو نگاه بکنید چی شد چی شد چقدر آواره شدن 20 میلیون آواره شدن زن و بچه کشته شد از خواهران خودمون برادران خودمون چی شد این کاش نمیکردن الان که شده بله نصرت نصرت مؤمنین واجبه با مال با جان واجبه ولی که در حد صفاحت و همچنین ابو الحارث الصائغ نقل میکنه از ابو عبدالله احمد بن حنبل در قضیه که در بغداد پیش اومده بود کسانی قصد خروج کردن امام احمد در نصیحت اونها گفت سبحان الله الدماء الدماء سبحان الله الدماء الدماء بر حذر باشید از خون خون ریزی دماء چون رسول الله صلی نگاه به کعبه میکنه میگه شرف مؤمن و خون مؤمن از تو بالاتر کعبه نگاه به کعبه میکنه خون خون یک مؤمن خیلی پیش خداوند عزیزه رسول الله حتی نگاه به کعبه میکنه ولی سبحان الله اونقدر که اونها راحت سر مؤمن رو میزنن فکر نکنم گوسفندی را به راحتی سر بزنن چاقو رو میذارن اره میذارن اره برقی رو میذارن سبحان الله همونطور که رسول در بس خوارج میگه رحمت از قلب اونها برداشته شده جسمان جسمان انس ولی قلبی از قلب وحشیگری و وحشیگری وحشی وحشیگرایان انسانهای وحشی هیچ رحمتی در قلبشون نیست طرف اومده مادرش رو کشته به خاطر چی به خاطر گفته خروج نکن به خاطر این گفته نه نرو با داعش نکن. مادرش رو کشته طرف و و و از این اخبار خدا ما ستر بکنه قال الدماء الدماء لا ارى ذلك ولا امر به نه خروج بر علیه اونها میبینم من هم دستور بهش میدم الصبر على ما نحن فيه خیر من الفتنه التي يسفك فيها الدماء صبر بر این فتنه که هستیم بهتر از خونریزی يستباح فيها الأموال مالها حلال مشان ما ينتهك فيها المحارم أما علمت ما كان الناس فيه أيام الفتنة قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله قال وإن كان فإنما فتنة الخاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة خودش عموما محنات كتاك مكور مجين خاصه مجين فتنه عموم في دوكات راهها بس میشه خونها به راحتی ریخته میشه الصبر على هذا ويسلم لك الدين خير لك دینت سالم میمونه بهتر از این که این کار بکنه میگه رأیته ينكر الخروج عن الائمه وقال الدماء لا ارى ذلك انکار بر خروج به علیهم حکام میکرد هرچند که میگو فعلشون کفره قال الامام احمد رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس به هیچ کس درست نیست خروج بر سلطان بکنه سلطان مسلمان خروج بر علیهم بکنی فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غیر سنت و طریق اون شخص اگه این کارو بکنه مبتدعه بحث خوارج که کفارن یا مبتدع، اختلاف بین ائمه هست بعضی تکفیر میکنن میگن یمرقون من الدین از دین خارج میشن تکفیرشون میکنن و بعد دیگر جمهور ائمه و خصوصا امام احمد قائل به اینه که خارجی مبتدع کافر نیست کسی که خروج بر علیه امام بکنه و بیا تجویز بکنه خروج بر ولات امر قال الإمام أحمد رحمه الله وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله یک مسئله خارج از اون بحثی که به حاکم برمیگشت شخصی اومد بهت حمله ور شد میخواد تو رو بکشه میخواد تو برداره درست از خود دفاع بکنی شاید اون شخص کشته بشه اون دشمنت اون دوز کشته بشه درست از خود دفاع بکنی میگه بله دیگه اینجا دیگه نیاز نیست که شما برید مأمور رو صدا بزنید یا برید به والی پناه ببرید میتونید از خودتون دفاع بکنید میخواد دوست باشه میخواد خارجی باشه تو رو بکشه اومده به حمله بر کرد حمله شده چون دفاع از نفسه من قتل دون ماله و عرضه و نفسی فهو شهید کسی دفاع از ناموسش مالش دفاع از نفس خودش کشته شد شهیده و یدفع عنها بكل ما يقدر هر صورتی که توانش میرسه از خودش دفاع میکنه وليس له اذا فارقوه او تركوه يطلبهم اگر او را رها کردن دیگه لازم نیست که بره به پشت اونها و بره اونها رو بکشه رهاشون بکنه اگر او رو رها کردن لا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمین یعنی پیگیری و نمیدونم به پشت اونها رفتن توبیخ اونها مبارزه با اونها اگر تو رو رها کردن رهاشون بکنه این کار ولی امر مسلمانانه انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وظیفه‌ش که از خودش دفاع بکنه و به بجهده ان لا يقتل احدا و نیتت این باشه هدفش این باشه که کسی را نکشه حتی اگر خارجی باشه دوز باشه فان ما على یده اگر کشته شد فی دفعه عن نفسه فی المعركه فابعد الله المقتول اگر کشته شد اون اون مقتول به خاطر اون گناه کبیره که مرتکب شده اون شخص خداوند او را رحمت خودش دور بکنه و این قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت الله در این حالی که دوزا بهش حجوم کردن خودش کشته شد ما آرزو داریم که جز شهدا حساب بیاد کما جاء في الاحاديث وجميع الاثار في هذا انما امر بقتاله قتاله دستور داده شده به قتالش و اجلی هم در فضیلتش اومده اگر کشته بشه شهیده ولم یؤمر به قتله ولا اتباعه دستور به قتل داده نشده که باید دوز را بکشه ولی که اگر کشته شد در دفاع از نفس خودش مشکلی نیست بل و لازم نیست که بره به پشت اونها بتازه ولا یجیز ولا یجیز علیه ان سرع او کان جریحا یعنی جایز شمرده نمیشه براش اگر مجروح بود یا اگر یک جای افتاد مجروح بود افتاده بود که ما بیم ازش انتقام بگیریم و او را بکشیم بگیم نه این خارجیه یا این دزده نه اگر ما را رها کرد رهاش میکنیم و این اخذه اسیرا فلیس له ان یقتله اگر اسیرش کرد دستبندی به دستش زد حق نداره که او را بکشه ولا یقیم علیه الحد حد خارجی هم نمیتونه برش اجرا بکنه این کار کار کیه ولات امور متولات یرفع امره الى من والله الله فيحكم فيحكم فيه وظیفه امیر امیر حاکم قاضیه که بخواد حکم بر اون بکنه قال رحمه الله ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمل بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو, ونرجو له الرحمة ونرجو رحمة الله میگه اهل قبله کسانی که مسلمانن اهل قبله حكم به جهنمی بودنشون یا بهشتی بودنشون نمیدیم اون شخصی که صالحه از خدا میخواهیم و آرزو داریم که جز بهشتیان باشه میترسیم از جهنمیان باشه ما نمیدونیم بهشتی جهنمیه خدا از قلبش آگاهه ما وظیفمونه که به ظاهر حکم بکنیم علی الله السرائر علینا الظاهر و علی الله السرائر ظاهره ما بر ظاهره رسول الله صلی الله علیه و بر ظاهر منافقین حکم کرد اونها را سر نمیزه هرچه خیلی هاشون میدونست که نفاقشون نفاق اعتقادیه ولی که بر ظاهر تو وظیفه ما هست که بر ظاهر حکم بکنیم قلبشون دیگه دست خداست شخصی که در ظاهر صالحه ما حکم صالح بودنشو میدیم و میترسیم که شاید گناهی داشته باشه بین خودش و خدا خدا توبیخش بکنه و شخصی که گناهکاره میترسیم از اینکه جهنمی بشه و شاید هم خداوند او را ببخشه و از خداوند میخوام که در رحمتش او را مشمول بکنه نکنید بحث صفای قلبه شخص گناهکاره وقت صب الاموات کسی میمیره آرزوی جهنم آرزوی مرگ رو براش نکنید این از صفات مؤمن نیست دعای خیر و نیکی بکنید دعای صلاح بکنید دعای صلاح بکنید خدا رو بکنه خدا خاطب اینی که بهشون بده دیگه اگر مرد دیگه نگید این ملعون این کافر این زندیق این فلان اگر زندیق کافر مسئله دیگه است ولی اگر مؤمنی بود چند گناهکار شاید دوست بوده خدا او را ببخشه خدا او رحمت بکنه این وظیفه ما هست سلیم سده باشیم اهل حقد و کینه و کینه توزی و بغض نباشید. در رحمت خدا باشیم شاید خداوند گناه اون دوست را بخشید شاید گناهانش بخشید شاید ازش پذیرفت قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بله خداوند توابه خداوند توابه میبخشه اگر بنده ای بین خودش و خدا گناهی انجام داد توبه کرد اصرار نکرد بر گناهش اون توبهش اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نه اینکه خداوند میبخشه بلکه در مقابل بدیهاش خداوند چی از در رحمت خودش حسنات براش قرار میده توبه توبه از هر طریقی پذیرفته میشه اینجا امام احمد بعد از اینکه اون شبهات رو مطرح کرد رفت به اصحاب شهوات اسباب شهوتی زنایی دزدی مال کسی اگر حقوق مردم بهش بر بگردون توبه نصوح کن باید حق مردم رو بهشون بر بگردونی غیبتی کردی باید حلالی بتلبی چون حق ناس بخشیده نمیشه اگر حق خدا هست بین خودت خدا توبه کن توبه نصف کن خدا من توابه یقبل توبه تن عباد خدا من توبه را از بندگانش میبخشه قال رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كسي الزنا كاد وماذا اعتراف كاد حد برش اجرا شد مثل اون غامدیه اعتراف کرد زنا کردم حد برش اجرا شد گناهش بخشیده شد یا نشد خب پس اونجا گفت لا فی زن حين هو نفی ایمان ازش شده اینجا داریم اثبات ایمان براش میکنیم گناه داره کفاره میشه در مقابر مسلمانان دفع میشه نماز هم برش خونده میشه چطور ما میگیم این نصوص دلالت بر این میده که اونجا نفی اصل ایمان نیست نفی چیه نفی کماله چون حد برش گذاشته درباره قامیدی چی گفت توبه ای کرد که چی که اگر بر کل اهل مدینه توضیح بشه پخش بشه گناهان همه بخشیده میشه اینقدر توبش نصوح بود توبش نصوح بود بله حد وقتی که اجرا میشه بر یک شخصی که قاتله چه زناکاره اون حد کفاره گناهشه گناهشه یا کفرشه گناهشه قاتل وقتی کسی رو میکشه قصاص ما کفاره گناهشه یا کفاره کفرشه کفاره گناهشه کفاره هیچ وقت کفر اکبر کفاره داره کفر اکبر کفاره شرک اکبر کفاره داره کفاره نداره فقط توبه نصوح داره ولی اینجا حد در مقابل چیه حد در مقابل گناه اکبر چی میخواد قتل باشه چی میخواد زنا باشه من اصاب ذنبا فاقیم عليه حد حد در مقابل چی اجرا میشه در مقابل گناه ذلك الذنب فهو كفارته قال رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فامره الله فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له بله گناهکار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء خداوند شرک اکبر نمیبخشه اگر هر چقدر حسنات داشته باشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند در دنیا پاداش اعمال نیکشون رو میده بعضی میگن یعنی نیوتون و نمیدونم انیشتین و کسانی که این چراغ و لامپ و برق و الکتریسیته این همه حسنات ما این زیر چراغش نشستیم این همه حسنات دارن این همه مسلمان از خیرشون بهره من میشن یعنی اینها هیچ روز قیامت هیچ پاداشی ندارن نه هیچ پاداشی ندارن اونها در دنیا خدا پاداششون داده دیگه در آخرت خدا من چی میگه اعمال درباره اعمالش چی میگه میگه هباء تو پوش اعمالشون هیچی نیست اعمالشون هیچی نیست اعمالشون مردوده من عمل عملا اشرک معي غیری ترکت وشركه شرکه خودش و شرکش خدا رها میکنه اون شخص مشرکه خدا دیگه رهاش میکنه دیگه اصلا هیچ وقت وارد بهشت خداوند نمیشه و بهشت خدا برش حرام کسی دچار شرک اکبر بشه و کفر اکبر بشه ان الله لا یغفر ان يشرك و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء دون ذلك یعنی چی شرک اکبر شرک اکبر شرک اصغر شرک اصغر یعنی ما شرک اکبر داریم از غرب داریم همونطور که کفر اکبر داریم از غرب داریم شرک از غرب خداوند برای کسی که بخواد میبخشه دست خداونده میخواد زنا باشه میخواد دزدی باشه غیبت باشه دروغ باشه خداوند هرچند که وعید دربارش اومده که خداوند عذابش میده ولی که شاید خداوند او را ببخشه و من لقیه من کافر عذبه ولم یغفر له و من انه من یشرک بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين انصار كتير في نمیتونه شو بده دقيقة خلاص حرام بر اونها بهشت حرام مطلق هیچ وقت بوی بهش نمیچشن و من لقیه من كافر عذبه ولم يغفر له هیچ وقت خدا من جهل نجات نمیده بأبو الهبم لهب هم همینطور ونام نم والرجم حق على من زنا وقد احسن اذا اعترف او قامت عليه بینه رجم سنگسار حق یا اعتراف بکنه یا چهار تا شاهد بیان گواه بدن بینه داشته باشن در غیر این صورت اگر سه نفر بیان گواه بدن درسته قبول میشه نه قرائن دلالت میده فلان دختر با فلان پسر رفته بیرون یا فلان پسر با فلان چیزه قرائن دلالت میده میشه حق داد میشه گفت نه قذفه باید شلاق بخوره حتی اگر سه نفر باشن و ببینن خدا شرط سختی گذاشته چرا چون در توبهش بازه چون خداوند غفار رحیمه بله بله خدا میخواد بنده رو ستر بکنه و قد رجم رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بعضی رجم انکار میکنن مثل معتزله رجم انکار میکنن اینجا در کتاب بحث اعتقادی اصول سنت بحث رجم آورد بعد از ائمه مسح جورابین هم میارن میدونی چرا چون امامیه مسح روی جوراب برای مسافر برای مقیم یک شبانه روز رو قبول ندارن مسح روی جوراب مسح روی خوف در کتاب اعتقادی میارن اینجا هم همینطور امام احمد بن حنبل رحمه الله رجم را در کتاب اعتقادی میاره چون معتدله قبولش ندارن رجم چون میگن در قرآن ثابت نشده و حدیث روش متواتر نیست بله نه حتی با فیلم فیلم مدرک نیست باید چهار تا گواه شاهد بگی واجب رو خودشون و نه هم آزمایش های ژنتیکی دیگه لون مسئله دیگه شیخ در فروع دیگه وارد نشید میگه وقد رج وقد رجمت الائمه الراشدون خلفای راشدون هم رج کردن یعنی این نیست که فقط رسول انجام داده تواتر اجماع عمل اصحاب هم روش است وقد ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه له قلبه لهم سلیما انتقاص بکنه وای به حال کسی که بخواد خلاف امر رسول فلیحذر الذين يخالفون عن امره بر حذر من اونهایی که مخالفت امر رسول رسول میگه لا تصبوا سب اصحابم نکنید به خودش جرأت و جسارت و گستاخی و بیادبی بده در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و بخواد از اونها به بدی یاد بکنه هر باشه به هر کدوم از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین بکنه انتقاد بکنه چه ابو سفیان چه معاویه چه از اون بر ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم حب اونها بر ما واجبه و بغض کسانی که بغض اونها رو دارن کسی که انتقاد بکنه یا اونها را بغض داشته باشه به خاطر گناهی که ازشون سر اشتباهی که ازشون سر زده باشه به خاطر که ازشون سر زده بیاد بدیهاشون رو برای یاد بکنه بیاد بگه معاویه اینطوری کرد ابو سفیان اینطوری کرد فلانی اینطوری کرد بیاد از بدیهاش یا عایشه اینطوری کرد بیاد از اونها انتقاص بکنه بیاد عیب و نقص ازشون در بیاره کان مبتدعا اون شخص مبتدع ضال منحرفه چون خلاف امر رسول داره عمل میکنه رسول الله میگه سب نکنید داره سب به اونها میکنه داره بدگویی اونها میکنه رسول میگه بدگویی نکنید کسی به بدی از آنها یاد بکنه بدگوی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص مبتدعه چرا به خاطر خلاف اصلی از اصول سنت لا تصبو اصحابی حتی یترحم علیهم جمیعا تا اینکه اعلان ترحم بر همه اونها بکنه توبه بکنه از اون گناهش از اون قلم مطبومش از اون سخن زهراگینش آلودش از اون سخن پستش باید توبه بکنه و رجوع بکنه و اعلان بکنه که من توبه نصوح میکنم از اون حرفی که از من صادر شده و یکون قلبه لهم سلیما و قلبش در مقابل تمامی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سالم باشه قال والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما گفتیم شرک اکبره اصغره كفر اکبره اصغره نفاق هم همینطور اکبر و اصغره نوع اولی نفاق اعتقادی اکبره در ظاهرش مسلمان نماز میخونه و اذا قام و قام کسالا ظاهرش مسلمانه ولی دلش با نماز نیست و در باطن خوب و شرط داره میگه چه مشکلی داره که انسان بره ذبح به قبر بکنه از نظرش مشکلی نیست ذبح به قبری بشه از نظرش مشکلی نیست قبری پرستیده بشه از نظرش مسلمان و یهود و نصارا با هم یکی هن. همه دین ها با هم یکی هن. چه, چه مشکلی داره از کجا معلوم شد یهود هم مسلمان باشن شاید نصارا اینا بهتر از ما باشن اونا بهشتی باشن ما جهنمی باشیم این چیه نفاق اعتقادیه ظاهر میگه من مسلمانم ولی در باطن شک در ایمان خودش داره شاید کسی دیگه بر باشه این خودش ایمانش قطعی نیست قطعیت رو ایمانش نداره شک و تردید داره مثل منافقین این نفاقه و نفاق دیگه داریم عملی میگه و قوله صلی الله علیه وسلم ثلاث من کن فیه فهو منافق هذا على التغلیظ نرویها یعنی بر ظاهرش نیست نفاق عملیه از باب تغلیظ اینجوری یاد میکنیم سه چیز نفاقه سه چیز اگر اذا حد کذب اذا وعد اخرب اذا من خان دروغ بگه نفاق اینه که شخص خیانت بکنه شخص در خصومت اذا خصم فجر فجور بکنه دروغ بگه شخص نمیدونم اون صفات نفاقی که اومده در بعد روایت اربع اربع من کن فی کسی که چهار خصلت درش باشه خصلت از خصلت اینها همه چیه اسباب تغییزه کما جاءت نرویها کما جاءت ولا نفسرها به مردم عوام تفسیرش نمیکنیم بله بین ما طلاب علم میگیم این نفاق عملیه ولی برای عوام نمیگیم همینطور اسباب تغییر میگیم کسی دروغ نگه تا کسی خیانت نکنه غدر نکنه تا کسی با کسی در خصومت در خصومتش خیانت نکنه و دروغ نگه قال رحمه الله وقوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل صباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما مثله كفر بالله تبرؤ من, من نسب وإن دقه اینا کفرهای که در, در نصوص اومده که از نظر امام احمد میگه که بحثش اینجا میگم بحث عوامه طوری که اومده از باب تقلید همینطور غلظت با غلظت مردم بگید که عمل کفره قتل کفره بگید درسته که مثل نفاق چیه نفاق عملیه و اینجا کفر کفر عملیه کفر از ولیکن همونطور که رسول الله گفته القاتل مقتول فی النار قاتل مقتول در جهنم همونطور به مردم بگید تا مردم بترسن از اینکه شاید ایمان خودشونو ببازن به خاطر چی به خاطر زیر پا گذاشتن احکام الهی و حدود الهی بله حالا نفسرها یعنی تفسیرش به مردم نمیگن بحثش عوامه به مردم نگید این کفر کفر عملیه نگید کفر اصغره به مردم نگید از باب تقلید و غلظت و خشونت به مردم همینطور خشن بگید تون بگید به مردم بذار مردم ازش پرهیز بکنن قال رحمه الله و ونحو هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها هرچند شاید تفسیرش ندونیم همونطور که وارد شده میگیم ولا نجادل فيها درس جدال نمیکنیم ولا نفسر هذه الاحادیث الا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها یعنی يعني این نصوص رد نمی کنیم بلکه جمع بندیم بین نصوص بین نصوص جمع بند نمیشه نه اینکه نصوصی گرفته بشه و نصوص دیگر رها بشه بعد دو تا مطلب دیگه مونده الله بحثمون رو ختم میدیم با این دو تا مطلب قال والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم, لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار كسي بگه بيش جهنم مخلوق نشده خلقت نشده هنوز خلقت نشده این شخص مكذب قرآنك خضبان خداوند میگه من جن... جنت و بهش رو آماده کردم من از بهش آدم روندم کسی بگه هنوز مخلوق نشده این نقض آیات قرآن و سنت رو کرده معتزله شبهی دارن میگن شما میگه نمیگی کسی فلان کار رو انجام بده یک نخلی تو بهش براش کاشته میشه کسی دوازده حرکت نماز سنت نافله کن قصری در بهش براش ساخته میشه خب پس بهش الان نیست ساخته میشود شما میگه وعداد شده نا کنید خداونده بهش رو آماده کرده و در مقابل اعمالی که ما داریم انجام میدیم در اونجا برایمون حالا شاید شخصی بگه خب هر مشخصه شاید ما جهنمی باشیم شاید کافر از دنیا بریم نه کنید مسائل غیبیه وظیفه ما در مقابلش چیه تسلیم وظیفه ما در مقابلش تسلیمه خداوند گفته این دوازده حرکت خوندی برات خونه قصری میسازم میسازه خداوند بعدش چیه بعدش حقه و بر ما تسلیم این حقیقت ها هست خداونده و این احادیث دلالت بر این میده که بهش و جهنمی هست وجود داره اونها میگن نه بهش و جهنم وجود نداره بعدا احداث میشه الان اگر باشه که عمل خدا بیهوده هست خیر عمل خدا هیچ وقت بیهوده نیست خداوند اعمالش بدون حکمت نبوده حکمتش چیه الله اعلم مسائل غیبیه ما چی میگیم در مقابل حکمت الهی پس همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده وارد شده میگه وارد بهش شدم قصری را دیدم همونطور که به بلال گفت و همونطور که به عمر بن خطاب گفت دید کوسر را دید وقتی که به آسمان هفتم رفتن کوسر را دید رود کوسر را دید که از کنار از زیر صدت المنتها درخت صدت المنتها را دید که از زیرش حوض کوسر از زیرش رود کوسر جاری میشه رسول وقتی که به معراج رفت جهنمیان را دیدم بهشتیان را دیدم کسی ادعا بکنه جهنم وجود نداره الان بهش وجود نداره این قرآن رو تکذیب کرده این سنت رسول الله حدیثی که وارد شده در وجود بهش و جهنم الان في شخص والمرة تكذيب کرده قال رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى من مات من أهل القبلة أجل أهل القبلة بود أهل النماز بود بلجي موحد نه شرك أكبر اکبر نداشت طلب از مردگان نمی کرد زبش به مردگان نمی کرد اگر شخص دچار شرک اکبره ما پشت سرش نماز نمیخونیم احتیاط بر دین خودمون شرک اکبر صریح کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان کفر بواح این آشکاره اما کفری که آشکار نیست بحث خلق قرآن شاید شخص تعبیری داشته باشه شاید شخص نفهمه معذور باشه اون مسئله دیگه هست کسی اهل قبله باشه موحد با توحید از دنیا بره براش طلب استغفار میکنیم نماز جنازه روش میخونیم و من هم نمیکنیم کسی براش استغفار بکنه و به خاطر گناهی که مرتکب شده کسی را من نمیگه کسی خودش رو کشته خودکشی کرده من نمیکنیم مردم روش نماز ما شاید خودمون نماز نخونیم ولی کسی را من نمیکنیم به خاطر گناهی که انجام داد چی میخواد گناه کبیره باشه چه میخواد چی میخواد گناه صغیره باشه این ختام این عقیده کتاب اصول سنه امام احمد بن حنبل ببخشید که دیگه آخر کتاب سری رفتیم این مت را با سرعت آخر تمام کردیم ولی که شما خدا من فرصتی دیگه بده عمری بده در خدمت شما باشیم با فرصتی بیشتر از این ببخشید از شما پوزش میکردم از اینکه وقتتون رو امروز گرفتیم خستتون هم کردیم نه تا کلاس پشت سر هم از صبح تا الان خدا از ما و شماها قبول بکنه درگاه خودش صلی الله علی محمد و علی محمد